9036-fatvo. Taroveh namozi rakatlari borasida ixtilof chiqarmang. Savol: Men bu savolni ilgari ham bergan edim va oldingi javob qoniqarsiz bo'lgani uchun iltimos menga foydali bo'ladigan javob berishingizni so'rayman. Savol taroveh namozi haqida. U 11 rakat bo'ladimi yoki 20 rakatmi? Sunnatda 11 rakat deyilgan. Shayx Alboniy Qiyom va taroveh kitobida 11 rakatni zikr qilganlar. Ba'zi odamlar 11 rakat o'qiydigan masjidlarga borsa, boshqalari 20 rakat o'qiydigan masjidlarga boradi. Bu masala bizning Qo'shma Shtatlarda juda nozik mavzuga aylangan. 11 rakat o'qiydiganlar 20 rakat o'qiydiganlarni tanqid qiladi va aksincha 20 rakat o'qiydiganlar 11 rakat o'qiydiganlarni tanqid qiladi. Hatto Masjidul Haromda ham 20 rakat namoz o'qishadi. Bu esa ixtilof manbayiga aylanib qolgan. Nega Masjidul Harom va Masjidun Nabaviydagi namoz sunnatdan farq qiladi? Nega Masjidul Harom va Masjidun Nabaviyda tarovihni 20 rakat o'qishadi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalo, javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Kim tarovih namozini payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinganidek 11 rakat qilib ado etsa, yaxshi amal qilgan va sunnatga muvofiq ish tutgan bo'ladi. Kim qiroatni yengillashtirsa-yu rakatlar sonini ko'paytirsa, u ham savobli ish qilgan hisoblanadi. Bu ikki yo'ldan birini tanlaganlar tanqidga uchrashi lozim emas. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob ostida 4 ta masala bayon qilinadi. Birinchisi, musulmon kishi ijtihodiy masalalarga qanday munosabatda bo'ladi? Bizning fikrimizcha, musulmon kishi ulamolar o'rtasidagi ijtihodiy masalalarga bunday noziklik bilan yondashib, ijtihodli masalalarni musulmonlar o'rtasida bo'linish va fitnalarga sabab qilmasligi kerak. Shayx Ibn Usaymin rahmallohu imom bilan 10 rakat namoz o'qib, so'ng vitr namozini kutib o'tirgan va imom bilan tarovih namozini oxirigacha o'qimagan kishi haqidagi masalani muhokama qilganlarida shunday deganlar: Bizni juda afsuslantiradigan jihati shuki, keng fikrli islom ummati ichida ixtilof qilish joiz bo'lgan masalalarda ixtilof qiladigan Bu ixtilofni qalblarning ixtilofiga sabab qiladigan guruhni ko'ramiz. Ummat ichida ixtiloflar sahobalar davrida ham bo'lgan. Shunga qaramay, ularning qalblari o'zaro ittifoq bo'lgan. Shu sababli yoshlar, ayniqsa dinga amal qiluvchilarning barchasi amalda va tashqi ko'rinishda hamjihat bo'lishlari shart. Chunki ularning fursat poylab turgan dushmanlari bor. Sharhul Mumtiyo 4-mujallad 225-bet. Ikkinchi masala taroveh namozining rakatlari miqdori. Taroveh namozining rakatlari miqdori masalasida ikki toifa haddan oshdi. Birinchisi 11 rakatdan oshganlarni inkor qilib, ularning bu amalini bid'at deb atadi. Ikkinchi guruh esa 11 rakat bilan cheklanganlarni tanqid qilib, ijmoga qarshi chiqqanlarni ta'kidladi. Keling, fazilatli sheyx Ibn Saymin rahimahullohning quyidagi nasihatlariga quloq tutaylik. Bu borada biz na haddan oshishimiz va na e'tiborsiz bo'lishimiz kerak. Ba'zi kishilar rakatlar soni masalasida sunnatga amal qilishda haddan oshib ketadilar va sunnatda kelgan adatdan oshirish joiz emas deb bunday qilganlarni qattiq inkor etib, ularni gunohkor va osiy deb tanqid qiladilar. Bu shubhasiz xatodir. Qanday qilib bu kishilar gunohkor, osiy bo'lsin? Axir payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan tungi namoz haqida so'ralganda u zot adadni cheklamaganlar. Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan tungi namoz haqida so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salatul layli masna masna" tungi namoz 2 rakat, 2 rakatdan bo'ladi dedilar. Sahih Buxoriy 990-chi, Sahih Muslim 749-hadis. chi Ma'lumki, tungi namoz haqida so'ragan kishi uning rakatlari sonidan bexabar edi. Bu tabiiy hol, chunki namozning mohiyatini bilmagan odam uning aniq sonini ham bilmasligi tabiiy. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xizmat qilganlardan emaski, u zotning uylari ichida nima bo'layotganini biladi deilsa. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga namozning mohiyatini tushuntirib, biroq rakatlar sonini aniq belgilamagan bo'lsalar, Bu masalada kenglik borligi va kishi 100 rakat o'qib, 1 rakat vitr bilan tugatishi joizligi ma'lum bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning "Vasallu kama ra'aytumuni usolli" va mening namoz o'qiganimni ko'rganingizdek namoz o'qing hadisi bu hatto ularning nazarida ham har doim qo'llaniladigan qoida deb hisoblanmaydi. Shu sababli ular bir kishiga vitr namozini bir marta 5 rakat, bir marta 7 rakat yoki bir marta 9 rakat o'qishni vojib qilmaydilar. Agar buni umumiy qoida sifatida qabul qiladigan bo'lsak, vitrni bir marta 5 rakat, bir marta 7 rakat va bir marta 9 rakat o'qish vojib degan bo'lardik. Aksincha, va mening namoz o'qiganimni ko'rganingizdek namoz o'qing degan ibora namozning tarzi va shaklini, ya'ni ko'rinishini nazarda tutadi. Biroq namozlar soni masalasiga kelsak, Qur'on va sunnatda aniq miqdori cheklangan holatlardan tashqarida bu qoida amal qilmaydi. Har holda inson kengchilik bo'lgan ishda odamlarga nisbatan qattiq qo'l bo'lmasligi lozim. Hatto bu masalada o'ta qat'iy bo'lgan ba'zi birodarlarimizning 11 rakatdan ortiq namoz o'qigan imomlarni bid'atchi deb atab, masjidni tark etayotganlarini ko'rdik. Shunday qilib ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislarida zikr etilgan savobdan o'zlarini mahrum qildilar. Man qoma ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Kim imom bilan birga u namozini tugatib qaytgunicha birga namoz o'qisa, unga kechani to'liq ibodat bilan o'tkazganlik ajri yoziladi. Sunan Termiziy 806-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Termiziy 806. Bu kishilar 10 rakat namozdan so'ng o'tirib olishadi. Natijada ularning o'tirishlari sabab saflar uziladi. va ba'zan gaplashib namozxonlarga xalaqit berishadi. Biz ularning yaxshi niyatiga va ijtihod qilayotganlarga shubha qilmaymiz. Ammo ijtihod qilganlarning barchasi ham haqqa erishavermaydi. Ikkinchi tomon esa bularning aksidir. Ular 11 rakat bilan cheklanganlarni qattiq qoralab, sizlar ijmodan chiqdingiz. Alloh taolo aytadi: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 Sizdan oldingilarning barchasi faqat 23 rakatni bilgan deb aytishadi. Keyin esa buni qat'iy inkor etishadi. Bu ham xato hisoblanadi. Sharhul Mumti 4-mujallad 73-75 betlar. Taroveh namozida 8 rakatdan oshirish joiz emas deganlarning daliliga kelsak, u Abu Salama ibn Abdurrahmonning hadisidir. U Oysha radhiyallohu anhodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramazondagi namozlari qanday bo'lgan deb so'rabdi. U kishi shunday debdi: "Ma kana yazidu fi Ramazon va la fi g'ayriha ala 11 rak'atan." Ramazonda ham, undan boshqasida ham 11 rakatdan oshirmas edilar. Yusolli arba'an, fala tasal an husnihinna va tulihinna. 4 rakat o'qir edilar. Uning go'zalligi yu uzunligi haqida ast so'rama. Summa yusalli arba'an, fala tasal an husnihinna va tulihin. Summa yusalli thalathan. Keyin yana 4 rakat o'qirdilar. Uning ham go'zalligi yu uzunligi haqida ast so'rama. So'ngra 3 rakat o'qirdilar. Faqultu ya Rasululloh, atanamu qabla an tutir? Men ey Allohning rasuli, vitr o'qishdan oldin uxlaysizmi dedim. U zot, ya Aisha Inna aynayya tanamani va la yanamu qalbi. Ey Oyisha, albatta mening ko'zlarim uxlaydi, ammo qalbim uxlamaydi dedilar. Sahih Buxoriy 2013, Sahih Muslim 738-hadis. Ular bu hadis payg'ambarimizning Ramazon oyida ham, boshqa vaqtlarda ham tungi namozlari doimiy bir xil bo'lganiga dalolat qiladi deyshadi. Ulamolar esa bu hadisni dalil sifatida qo'llashni inkor etib, bu Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemnin amallari ekanini va amallar o'z-o'zidan, ya'ni biror buyruqsiz farzlikni anglatmasligini ta'kidlaganlar. 3-masala: Tungi namozning muayyan adad bilan cheklanmaganiga dalillar. Tungi namoz, jumladan tarovih namozining muayyan adad bilan cheklanmaganiga ochiq dalillardan biri quyidagi hadisdir. Ibn Umar radhiyallohu modan rivoyat qilinadi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan tungi namoz haqida so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salatul layli mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla. Tungi namoz 2 rakat 2 rakatdan bo'ladi. Birortangiz tong otib qolishdan qo'rqsa, bir rakat o'qiydi, shuning o'qigan namozlarini vitr toq qiladi dedilar. Sahih Buxoriy 990-chi, Sahih Muslim 749-hadis. So'nggi masala Taroveh namozini 11 rakatdan oshirishga oid ulamolarning qarashlari. Mu'tabar mazhablar ulamolarining so'zlariga e'tibor qaratilsa, bu masalada ish kengligi va 11 rakatdan oshirishning zarari yo'qligi ayon bo'ladi. Hanafi mazhabi imomlaridan Saraxsi shunday deydi: Bizning qarashimizga ko'ra, taroveh namozi vitrdan tashqari 20 rakatdir. Mabsud 2-mujallad 145-bet. Ibn Qudoma aytadi: Abu Abdulloh, ya'ni Imom Ahmad rahimahulloh nazarda ixtiyor qilingani 20 rakatdir. Sufyon Savri, Abu Hanifa va Shofiy ham xuddi shunday fikrni bildirganlar. Malik esa 36 degan. Mug'ni 1-mujallad 457-bet. Imom Navaviy aytadi: Taroveh namozi ulamolar ijmosi bilan sunnatdir. Bizning mazhabimizga ko'ra u 10 salom bilan 20 rakat bo'lib, uni yakka holda ham, jamoat holda ham o'qish joizdir. Majmu 4-mujallad 31-bet. Bular 4 mazhab imomlarining tarovih namozi rakatlari soni haqidagi qarashlari bo'lib, ularning barchasi 11 rakatdan ziyoda qilishni aytganlar. Ularning 11 rakatdan ziyoda qilishga undagan omillardan ba'zilari quyidagilar bo'lishi mumkin. Birinchisi, ular Oyisha radhiyallohu anha ning hadisi bu son bilan cheklanishini taqozo qilmaydi deb hisoblaganlar. Mughni asarining 2-mujallad 604-betida va Majmu kitobining 4-mujallad 32-betida rakatlar sonini ko'paytirish ko'plab salaflardan rivoyat qilingan. Ikkinchidan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam 11 rakat namoz o'qir va uni juda ham cho'zib, deyarli butun kechani qamrab olardilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan tarovih namozini o'qigan kechalarning birida tong otishiga yaqin namozni tugatganlar. Sahobalar esa saharlikni o'tkazib yuborishdan xavotirga tushganlar. Sahobalar radhiyallohu anhumlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ortlarida namoz o'qishni yaxshi ko'rar va uni uzoq deb hisoblamasdilar. Shunda ulamolar agar imom namozni bu qadar cho'zsa, jamoatga qiyinchilik tug'dirishi va ehtimol ularni namozdan bezdirishi mumkin degan fikrga bordilar. Shu bois imom qiroatni yengillashtirishi va rakatlarni ko'paytirishi lozim degan xulosaga kelganlar. Xulosa kim Nabiy sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan tartibda 11 rakat namoz o'qsa, yaxshi ish qilgan va sunnatga muvofiq amal qilgan bo'ladi. Kim qiroatni osonlashtirib, rakatlarni ko'paytirsa, u ham savobli ish qilgan hisoblanadi. Bu ikki yo'ldan birini tanlagan kishi malomat qilinmasligi kerak. Shayxul Islom aytadi: Tarovihni Abu Hanifa, Shofiy va Ahmad mazhabiga ko'ra 20 rakat yoki Malik mazhabiga ko'ra 36 rakat yoki 13 yoki 11 rakat o'qisa, yaxshi ish qilgan hisoblanadi. Buni Imom Ahmad ochiq aytgan Chunki bu borada aniq cheklov yo'q. Demak, rakatlarni ko'paytirish yoki kamaytirish namozda turishning uzun qisqaligiga bog'liq. Al-Ixtiyorot 64-bet. Suyuti aytadi: Sahih va hasan hadislarda kelgan narsa Ramazondagi tungi namozlarga buyruq va targ'ib bo'lib, unda aniq son ko'rsatilmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarovihni 20 rakat o'qiganlari sabit emas. Aksincha, U zot bir necha kecha namoz o'qidilar, ammo ularning soni zikr qilinmadi. So'ngra 4-kechada bu namoz ularga farz bo'lib qolishidan va ular uni ado eta olmasliklardan xavotirlanib chiqmadilar. Ibn Hajarul Haytami aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tarovihni 20 rakat o'qiganlari sahih emas. U zot 20 rakat o'qir edilar degan rivoyat esa juda zaifdir. Al-Mawsu'atul Fiqhiyya 27-mujallad 142-145 betlar. Xulosa qilib aytganda, savol beruvchi aziz birodarim, taroveh namozini 20 rakat o'qishdan ajablanmang. O'sha imomlar bizdan oldin avloddan avlodga o'tib kelgan. Har bir yondashuvda ezgulik mujassam. Allohu a'lam.